กันตอนเช้าแม่โคฟังแม่โคพูดแล้วก็ฟังเป็นการประกอบจากการศึกษาปฏิบัติเราได้ทำเราได้ฟังเราได้ฟังสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้ฟังเพื่อให้เกิดความสมดุล ของที่เราทำมันมีอยู่ ของที่เราได้ยินมันมีอยู่สิ่งที่เราได้ฟังก็มีอยู่มันก็ฟังแล้วได้ยินแล้วได้ทำแล้วได้สัมผัสแล้วได้ทำดูแล้วนี่ว่าไม่เปล่าไม่ฟรีไม่ใช่ว่าน้ำเหลวแต่เรามาสร้างสตินี่ สติมันก็มีอยู่จริง แล้วเราก็สร้างได้จริงตามที่เรา กันทุกคนก็ตอบเอง ถือไปทำไมถ้าความโกรธจุดความโกรธไม่ได้เราจะมีชีวิตอยู่ทำไมถ้าความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ไม่ได้เราจะมีชีวิตไปทำไมอะไรที่เราว่าเราประเสริฐอะไรที่เราว่าเราประเสริฐเราเก่งในทางไหนเก่ง แต่การเบียดเบียนตนเองเก่งแต่การเบียดเบียนคนอื่นอย่างนั้นเลยนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์เก่งเรื่องสัตว์ประเสริฐอเรา มีเกียรตยกมือไหว้ตัวเองนะบางทีเรามองเป็นสร้อยซ้อห้อยเหมาเศร้าซอยอลไรก็ขีดแค่โกรธแต่กระทั่งลูกทั้งเต่าโกรธแต่กระทั่งพ่อทั้งแม่โกรธแต่แต่ทั้งเล็กทั้งเพื่ออะไรอะไรก็จะเป็นมิตรกันเมองอะไรเป็นแย่อะไรไปหมดเราจะอยู่ในโลกนี้เราจะมาศึกษา ิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันเป็นกัลยาณธรรมมันเป็นกัลยาณมิตรเราหมาเก็บความคิดหรือว่าคิดใจเราเนี่ยเราพึ่งคิดใจเราได้หรือเปล่าเนี่ยใครว่าที่พึ่งคิดใจของตนได้อาจมีใจไว้ทำไมมีใจไว้รองรับอะไรใช่ใจอย่างไรใจมันใช่เราอย่างไรเอาใจไว้ ใจว่าอิจฉาพยาบาทอย่างนั้นหรือมันก็มันก็เอาใจไว้กัดตอกตัวเอง คิดแบบกัดตอกตัวเองให้เจ็บปวดน้ำตาไหลน้ำตาซึมเพราะความคิดตัวเองถูกหรือผิด ไปเคยเป็นแบบนั้นไปเคยนอนจมอยู่กับความโกรธความทุกข์ ความบ้าเวรอบร้อนแล้วก็มีจริงๆนะโดดตึกตายหกคอตายกินยาตายก็ก็คิดเลยนี่เป็นพระคนหนึ่งที่เป็นนักบวชคนสองสามปีมาเนี่ยกินกินน้ำยาล้างห้องน้ำ ิิโมหะคิดจับฟองมโกรธเสียได้ประโยชน์เป็นสุดโกโทคัตวะสุขังเสติดับฟองมโกรธเสียได้ประโยชน์เป็นสุดลองลองดับดูเย็นลองดูเย็นลองดูถ้ามันเย็นสักอย่างพอโกรธร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าปุตุชนร้อยเปอร์เซ็นต์ฟองมโกรธเก็บสิบเปอร์เซ็นต์อ่า ระมหาสารีดับความโกรธสิ้นเชิงเป็นพระอรหันจะว่าอย่างไรมันไม่เหลือวิสัยของเราการเป็นพระไม่ใช่ว่าแต่ไปที่ไหนมันต้องฝึกขัดตัวเองใจดีไปไล่เป็นผีใจดีเป็นพระเราก็ โดยฝีมือของสติสมปชัญญะเหมือนหยกเหมือนยาเหมือนธรรมะอบสดเหมือนหมอเหมือนแพทย์ที่ให้ยาคนป่วยเหมือนพยาบาลให้ยาแล้วก็แพทย์หายทันทีฝีมือของยาคุณภาพของยาพระพุทธเจ้าราก็ตัดไว้สักจะวาพุทธรัตนโมส สัพโลภะสัพพะยา ติสถานอาปานิฐานจะขยายไปตัวโลกจะเาเห็นล่องลอยอยู่ะมาถึงพวกเราจะมาถึงอะไรต่างๆเป็นประวัติศาสตร์เราเราก็ทำอยูก็มีอยู่กิจเรามีสติ เรามีสติไม่ให้สติอยู่ที่ไหนสติอยู่ประเทศเดียอยู่ในป้านเลย จริงของจริงไม่สูญเสียเลยอัตตาลิโกไม่ประกอบเ้วยกาลไม่มีเวลาอนนี้สติขึ้นมาเวลาไหนก็รู้ได้ทันทีเวลาเราหลงรู้สึกตัวความหลงก็หมดไปมันหลงทางไหนวะเห็นไหมเห็นไหมที่เรามาศึกษาเนี่ยต้องไปในทางตานี่ไหมลงไปในทางเวทนานี่ไหมลงไปใน การความคิดนี่แหละหลงไปในทางธรรมที่เป็นคุศลอกุศลเห็นไหมอกุศลของงงหงองความคิดโง่สาความระเดสงสัยมันหลงไหมมันมีไหมเยูนตัวเรามันพุ่งสร้างไหมอุทธจักปุกุจักพุ่งไหมเหมือนไก่เขี่ยคิดเหมือนไก่เขี่ย ปุกปุกปุกุจะกน่หมายถึงกัรคิดเหมือนไก่เหมือนเขียไม่ใช่เป็นโลกเป็นลอยไม่ใช่เป็นโลกเป็นลาบพุ้งมันเกิดจากเขาเรียกว่าที่วอนเป็นธรรมวันความกิจนั้นภูเขาไม่ให้บรรลุคุณงามความดีความเลยสงสัยจับจับจดจดไม่จริงจังไม่ดิ้นลงไม่ประกอบก็จะท กจะแก้ก็ไม่แก้ก็จะหยุดก็ไม่หยุดพอจะดับก็ไม่ดับให้มันอุ่นให้มันร้อนอยู่ดับมันเย็นลงหยุดมันให้มันไปเดี๋ยวมันคิดขึ้นมาไม่ได้คิดได้ยังไงถามเลยลูกก็ไปดูสินั่งอยู่มันคิดจะลูกหรือจะคิดหรือจะไปหรือไม่ไปกันนะรเอไม่ไปเกิดอะไรเนี่ยลองทวนว่าทวนจะแสง กระแสของชีวิตเราบางทีมันไหลไปทางต่ำกั้นไว้สักหน่อยกั้นไว้สักหน่อยการกั้นของที่มันไหลเช่นปีนี้ฝ่ายวัดป่าสุกโตนะครับเอากระสอบทรายไปสวงไว้โยนลงไปสอบหนึ่งแต่ไม่เห็นไม่เห็นความสำเร็จแต่โยนลงไปเรื่อย โยนก้อนหินลงไปเลยเอาไปมาพอแต่ขนก้อนหินมารถเนี่ยโยนลงไปไหนยหายเยอะเารถที่สองโยนลงไปเห็นเป็นคนหน้าเป็นมาโยนไปหัวคนเป็นมาคนเป็นมามาท่สุดเราขอการหน้ามาไปกิจของเราตัวไหลไปทางต่ำไหลไปทางต่ำที่สติมาตรวจสอบสารมาตอนมันคิดกับลูกสึกตัวโยนลงไป ตัวโยนลงไปออกไปล้างตัวอะไรมันหยุดแล้วนะเรียกว่าทางทาเลมันไหลจิตของเรามันไหลสติมันสิ่งที่กั้นไว้ การไหวหวังไว้ให้มันไหลไปทางต่อมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันหยุดนะพอมันหยุดมันก็เกิดประโยชน์ถ้าไหลที่ไปไม่ได้ประโยชน์ทางทาเลไหลไปถ้าไหลต่ำที่สุดก็ เสียผู้เสียคนเป็นปุถุชนหนาบัวตายนะบัวตายดีเรียกว่าปัทะปรมะทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายก็มีคนในโลกนะถ้าเราเนี่ยเราต้องไม่เป็นเช่นนะเราจะต้องมาทอมาคอยมาศึกษามาตรวจสอบมาดูแลมาแก้ไขมาเปลี่ยนนั่นดีนะมาเห็นมาเห็นงานนะ าเดียเราทำเนี่มันมีจริงเราก็ค่อยซ่อมค่อยแก้ไปเหมือนว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมันเป็นรถมัน ดีกว่าเขาใช้เวลาก็ดีกว่าเขาพอเราใช้ไม่เป็นใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนใช้รถใช้ลาแต่ใช้กินมันดีกว่าเขาแม้แต่เราใช้สิ่งแค่ของเถอะขอให้เราใช้มันเป็นมันดีกว่าเขาถ้าใช้ไม่เป็นก็ติดหายว่าก็ให้ว่าสิ่งสิ่งใดแต่ชีวิตแค่ปัจจัยสี่ การเขาก็ไม่เอาแผ่นดินนี้จากเราจะนั่งอยู่ตรงไหนเราจะเดินอยู่ตรงนี้ก็ไม่กลัวเราจะแค่ชีวิตของเราอย่างดีนะไม่กลัวทำไมเอาไปฝากไว้บางชีวิตก็ห้อยไว้แขนไว้ไม่ตรงเตียงที่เพย่ไปฝากไว้แลบอะไรชีวิตจะแขนไว้กับสิ่งไรพอถึงนั้นหลุดไปแล้วก็บอก ไนสิ่งที่มันไม่ดีแล้วเราก็ทำได้ เราใช่เราที่มันพุ่งเพิ่มพุ่งเพื่อเราก็หยุดมาเราก็หยุดมาเราก็หยุดไา้ไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นมันก็ไม่มากมายอะไรเราพอไปใช้อยู่แล้ว มันมากมายอะไรความจำเป็นมันมีมากสามารถทำได้ทุกชีวิตนะหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวจะกินจะทาน โดยเฉพาะตัวปฏิบัติเนี่ยตัวเจริญสติเนี่ย ีวิตไม่พุ่งปวยไม่สิ้นเปลือกเป็นตายใจก็ไม่สิ้นเปลือกจริงๆประชาชนสิ่งที่จำเป็นจริงๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ทำไมไปคิดอะไรจนเมื่อยล้าไปลงอะไรจนมึนหัวแล้วก็สิ้นเปลือกแก่ง่ายแก่เร็วโลก ิดมาให้ความคิดมันใช่เรา เราจะใช่ตาใช่หูมาใช่ให้ตาให้หูมันใช่เรา เราจะอุปโภคบริโภคมันเป็นของบำรุงของหมดเลยเอาไว้ก่อนอยู่ด้วยก่อนเนี่ยแต่นี่ชีวิตเราในโลกนเราไม่ค่อยจะไประโยชน์มันมีเจ้าของกิเลสมันเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจเราทำอะไร กิเลสเอาไปทิ้งหมดเหมือนบัวควายมันทำนาบัวควายมันทำนามันก็เลยกินข้าวเช็ดเม็ดเลยแต่เจ้าของมันเอาไปกินหมดคือคนเราเป็นเจ้าของบัวควาย ไถนาทั้งปีกินต้นกล้าต้นเดียวปีข้าเขาก็เลยเห็นภาพพอศึกษาธรรมะโอ้มีวัวคู่หนึ่ง นวดข้าวปลูกข้าวจากนาขึ้นเป็นบ้าน พอมาปวดเพียนหัวก็เดินไปกินข้าวที่กองที่กุ้งที่กองข้าวเราก็ไปตีมันมันกินยังไม่กี่คำไปตีมันมันโกเคเลยพอกินจะทำแต่นะมันก็ว่าพอไปกินเราไปตีมันไปตีหัวของเราถ้าจะมันผลข้าวทั้งร้อยกันพัน ไม่ได้กินข้าวสักนิดเนี่ยคนเราอาจจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันทำงานชอบชอบชอบชอบเลี่ยวตายไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่เหล้าเอาไปกินบุหรี่เอาไปสูบไปเที่ยวเตะเล่ร่อนดยหลังฟังเพลงเพิดเปิดที่ไหนไปที่นั่นดีสีดีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นร้องที่ไหนไปที่นั่นกลางกลางคืนเป็นเหงกลางเวรเป็นนกขอบโบราณทั้งหล จะตื่นเป็นเองแต่เวทเป็นนอเอาเวลานอนไม่นอนเวลาทำงานแต่มานอนมัก็ผิดแต่เวลาทำงานมานอนเวลานอนไปไปเที่ยวเลยเอาความหลงไปเที่ยวเลย ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะเราไม่ให้ดีโลกทุกวันนี้นะอย่าไปปวดว่าตัเองเป็นเก่งเป็นหนุ่มอย่าไปปวดเอาความหลงไปทำอะไรความหลงทุกวันนี้ ตอนหนุ่มทุกวันนี้เอาไปตอนหนุ่มไปใช้ถึงหมดกลับมาเหลือแต่โซมา เป็นหนุ่มอยู่ที่ไหนไม่ได้หนุ่มอยู่กับพ่อกับแม่ ไม่ได้หนุ่มอยู่กับการศึกษาสร้างสารชีวิตของตนเองแต่ก่อนควาหนุ่มพ่อแม่ถ้ามีลูกหนุ่มชายลูกสาวเป็นหนุ่มขึ้นมาก็มั่งมีสีสดตัวนี้พ่อแม่เป็นลกเป็นหนุ่มเป็นสาวยากจนอยู่เรายากลำบากแต่ก่อนโอ้ย แย่ลูกสาวแง่ทำไมแง่จะแง่ลูกสาวจะเพื่อจะอะไรจะนะจะตกดไสุ้งปัดจะลงแม่แล้วบางคนโอ้แต่บางคนก็ถามว่าเจ้าะไ้จังไหนว่าจะลงเจ้ามาไปเห็นบทคิดมันตรงไปอาบน้ำแม่แรกโอ้ uh, เลงอะไรเพราะความมองความสาวค่ามแม่แง่ถ้าได้คนละแง่กับควาสาวไปสาวใส่โอ้ วิตของเรา ถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้ชีวิตของเรา มีท่าไหร่อ็มีออกไปมากมายหลายอย่างเราจะช่วยกันได้เราจะช่วยกันได้สร้างสรรค์โลก ด้วยมือของเราปิดประตูโลกช่วยมือของเราเปิดประตูสวรรค์ด้วยมือของเราเปิดประตูนิพพานด้วยมือของ มาช่วยกันปิดประตูนรกมาช่วยกันเปิดประตูสวรรค์ในิพานโดยมามีการศึกษาแบบนี้มันจะมีมันจะดูใกล้ๆหรอกมันจะลงไปยังไงเรารู้สึกตัวอย่างนี้เรารู้สึกตัวอย่างนี้ไม่ใช่เราทำไม่ได้เราทำได้อยู่ ปฏิบัติได้อยู่ ให้พบได้อยู่มาดูที่มันมีอะไรที่มันผ่านหน้าผ่านตา จะไม่หลงทุกข์เพื่อที่จะไม่ทุกข์โกรธเพื่อที่จะไม่โกรธลรงเปลี่ยนตรงนี้ นี่คือหลักภาวนา เราสอนกันตรงนี้ อันอื่นก็สอนกันมากแล้ว ถ้าเราสุขโตเนี่ยสอนกันตรงนี้ สอนกันตรงนี้ชีวิตจริงตรงนี้ เอาของจริงมาศึกษาที่ตรงนี้ เรียกว่าสถาบันคือชีวิตตรงนี้ มันมีอยู่จริงเราทำได้จริง ไม่ใช่เราตึกลานบ้านชอบเป็นสถาบันเอาชีวิตตัวนี้เป็นสถาบันของการศึกษาให้มันใช้ได้ให้มันหายซะถ้ามีโรคก็หายโรคทำามัีโรคก็หายโรคต้นนีโกรธก็หายจากความโกรธแล้วมันจะหายไม่ได้จากความโกรธนะความทุกข์มันจะหายไม่ได้เลยมันขี่ช้างขี่ว่าตอนนั้นมันมีหอกมีตื่นมา เราจะต้องแก้มันจะพึ่งตืพ่น ลองมีสติศึกษาดูสิว่ามันจะเป็นยังไงมันมีกำมืออยู่จริงๆพระพุทธเจ้าก็ตรันะเหมือนหลวงปู่เทียนว่ลัดเนี่ยมือเดียวลัดเนี่ยมือเดียวถ้าเราทุกคนไม่ร วิตเราทุกคนมีสติมีสมัญญะคอยดูแลนะเป็นหูเป็นตาตาในก็เรามาสร้างตัวนี้สร้างอะไรนี้ให้มากะก่อนเถอะเมื่อเราเก็บเงินเก็บห้าซะก่อนเถอะมันก็มีมากขึ้นแล้วก็เงินมันก็ใช้ประโยชน์ได้ความรู้สึกตัวมันก็เป็นอริยสัพมันใช่อะไรก็ได้ใช่ไปสวรรค์นิพานได้ตัวรู้สึก มีสิทธิ์ถ้าในความรู้สึกตัวมีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ในฝัานได้สวรรค์ในฝัานถ้าความหลงก็มีสิทธิ์ที่จะได้นรกเปรตสุรกายสติรชาความหลงก็ไปนั้นเรียกว่าภูมิภพคติของของสิ่งนั้นก็เป็นั้นะมันก็ไม่ต้องกลัวถ้ามีหลงก็ไม่ต้องกลัวมีโอกาสไปทางนั้นถ้าในความรู้สึกตัวมีโอกาสไปทางนี้ม่รู้ไม่หลง เลยใช้เราไหมไม่เลยใช้เลยนะมันต้องไม่ได้เปิดหาไม่ได้ไปใช้เครื่องมือใช้กล้องอะไรนะจ๊ะเมื่อเราเรียนวิชาหมอวิชาแพทย์วิชาพยาบาลอะไรก็น้อยเครื่องมือแต่ว่าตัวชีวิตเราเนี่ยเพียงแต่มีสติเอาการกระทำลักภาวนากรรมมาฐานกรรมคือการกระทำเนี่ยฐานคือที่ตั้งตั้งไว้ตรงนี้เอา ภาวนาคือทำความรู้สึกตัวให้มากขยันรู้เอาไว้มากมากภาวนาคือขยันรู้ขยันรู้มันเป็นกับที่ภาวนากับขยันทำกับมันมีกรรมมันมีที่ตั้งมันเป็นสัจกับสากรรมเนี่ยมันไม่ใช่สากลสากลมันหลายหลาย คือเหตุปัจจัยขางสาความคิดความอ่านสาความมันคือตัวทำสาธรรมมันคือการกระทำการกระทำหลายอย่างเรารู้สึกตัวเป็นการกระทำหลายอย่างพอเรารู้สึกตัวเราบะความชั่วแล้วว่าทำความดีแล้วทำมาเดียวมันไปได้หลายอย่างแล้วสักหนักต่ำเรารู้สึกตัวเราบะความชั่วเราทำความดีคิดก็บริสุทธิ์มันก็สมรวมอินทรีย์ไปเองเกิดสิ่ง บริสุทธิ์ที่ถิ้นสำรวมมีสีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจก็มีสติไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดนตรีรีบรถถูกต้องตลอดอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจไม่เสติก็สำรวมไปทางปริยาโยกประกอบตัวเพียงไม่เห็นใจว่ามากนักจริงไม่มีสุขทัศนา ตั้งจิตไว้ในถูกตั้งใจไว้ในชอบเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะม่ายแต่ถ้าคิดไว้ผิดก็ผิดนะเป็นความคิดเนี่ยบางทีเราอาจจะมองว่าความคิดสนุกสนานไม่ใช่เศร้าเศร้าไม่ใช่อความโมวหัวเราะความโมโหมันง่วงขนาดนี้เลยเนี่ย กโตก็ก็มีสีมือนตานสนของลูกก็ทำให้แม่ฉลาดทำให้แม่ฉลาดทำให้แม่ระมัดระวังตมากขึ้นเพิ่มความฉลาดมากขึ้นความฉลาดที่ที่คนอื่นจะไม่สนมาต่อดีเป็นคนดีเออให้มาเท่าไรมาเถอะมาต้องโตกิเลสปัญหาตัณหาร้อยแปดมันไม่รู้ใช้ที่เราทำ สำรวมเรามันมาให้เราเห็นอยู่นี่แล้วก็นับออกเถอะเมื่อเราปล่อยเศษปล่อยไก่ออกจากข้อเราว่าเราจะจะทำไป เราดูที่ประตูนะกานับเป็ดเป็นร้อยเป็นพันไม่ใช่ตาตามไป นับดูที่ประตูมันออก ดูมีสติดูกายดูใจรู้แจ้ง ความหมองเป็นความตื่นแล้วเปลี่ยนความเกลียดเป็นความถูกแล้วเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธแล้วเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์แล้วง่ายง่ายไงอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันยากให้มีกำลังใจมีสติมีศรัทธามีความเพียรมีมนสิการได้ทำไว้ในใจจะให้มีแต่สติรุ่นรุ่น สิ่งสนับสนุนศรัทธาก็ไม่มีประเสธจริงๆนะกระตลอปฏิร้นกระตือร้นมาเราชอบทำงานจะดูว่าฝนตกใหม่ชาวนาหน้าชาวไร่รีบแบกคาดแบกไถออกไปทุ่งนาไปยันปอกคันไถลงไปในน้ำมันก็มีศรัทธาสนุกสนานกันมาไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆ การทำงานที่มันเป็นการชอบทำให้มันเป็นความสุขความสุขเพราะการงานชอบมันเป็นความสุขของเราตื่นต้มีศรัทธามาสี่สิบห้าสิบไร่ทำคนเดียวเสร็จนะขายคนเดียวเสร็จนะมันมันมีศรัทธามากนะก็อยากเหมาแท้ศรัทธาให้เป็นเนื้อหนาอยากเหมาแท้สลับสนองสติแล้วมีการสดวมีสีช่วยต่อไป มีความเพียรช่วยต่อไป มีความหนักแน่ช่วยต่อไป อย่าหวา่ไหวอย่างนั้นนะมันง่วงนิดเดียวโอ้ยหวั่นไหวจนสงบมองผมง่วงพอมองเข้าง่วงเริ่มตาตื่นดูท้องฟ้า ดูทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออก ดูยอดฟ้าดูให้มันเห็นเป็นกลางกว่า แล้วกลางวันนี่เราทำอะไรกลางวันจะต้องนอนถูกต้องไหมกลางวันเป็นเวลาทำงานกลางคืนเป็นเวลานอนถ้ากลางคืนมานอนไม่หลับก็ดูนี่มันกลางคืนเงินหอมพักผ่อนปล่อยปล่อยวางวางจะหางานการมาทำมาคิดวางนี่วางนี่เราสอนตัวเราสอนตัวเรา ถ้าเราไม่สอนตัวเรามันก็ไม่เชื่อมันก็ไปเยอะเกี่ะนะ้าจารยสอน มีงานทำเยอะแยะถ้าเราภาวนา มีมีบทที่สอนตัวเองเยอะแยะไปหมดเลยนะใครรัโอ้ หลวงพ่อได้มาพอมาบำเพ็ญเพียรภาวนาสราบไปเลยหลวงพ่อเรียกว่าได้งานแล้วได้งานทำที่เป็นคิดเป็นอะไม่ใช่เราไม่มีงานทำ ที่อยู่เฉยๆไม่ใช่ไม่เฉยเลย คนที่มีหลักภาวนาไม่เฉยมีแต่งานมีแต่การทำดีด้วย ละความชั่วได้ด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ดีกว่าเก่าฉลาดกว่าเก่าเฉลียวฉลาดกว่าเก่าประสบการณ์กว่าเก่ามีบทเรียนมากกว่าเก่ามันมีงานมีการนะเพราะนั้นเราให้มาดูแลตัวเองมาศึกษาอยู่ตรงไหน มันอยู่ตรงไหนมันคืออะไร เราจะมีธาตุอยู่ในโลกอย่างสง่างามถ้าเราสอบตัวไมาได้ก็มีปัญหาเป็นโจกมีโจกที่ฟ้องเราเราตกเป็นจำเลย ไม่อิสระเลยบางทีเขาบังคับเขาใส่เราบางทีเขาโกรธอาความโกรธของคับเราบางทีเขาทุกข์ความทุกข์ของคับเราเราต้องเป็นจำเลยรับใช้กรรมอยู่เป็นนานหายุดเสร็จแลพวกเรามาโลแก่หาหยุดหาเย็น ทุกคนมันรับผิดชอบตัวเอง คนในโลกก็เยกจยู่ยังเป็นสุขคนไทยอกสิบ่นล้านคนถ้าทุกคนใจดีใจจริงไม่มีคิดแต่ตัวเองไม่มีไปตัวตัวเอง ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นแล้ว ก็เกิดความสงบเกิดสวรรค์เกิดแผ่นดินทองแผ่นดินทองขึ้นมา